Rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Ako govori lepše od onoga koji poziva Allahu i koji dobra djela čini i koji govori ja sam doista musliman. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina.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 mu dati veliku nagradu. Ovo je jedan od Allahovih tebareke ta'ala kako propisa, tako i zakona, tako da čovjek od dobra što radi, radi opet na kraju za svoje dobro, a što radi od zla, radi u stvari protiv sebe. Bilo na ovome, bilo na budućem svijetu, zapravo na ovome svijetu sve, ali mu se vraća bilo na ovome ili na budućem svijetu, na budućem svakako, a nekome još i prije njega. Ali treba da znamo da je prava kuća nagrade i kazne ahiretska kuća, kako uzvišenje Allah kaže, وَإِنَّمَا u džurakum يَوْمَ الْقِيَامَةِ Vi ćete svoje ono što ste zaradili dobiti samo jeumel qiyame na kijametskom danu, to jeste danu kijameta, danu kada će ljudi ustati iz svojih grobova, kada će biti proživljeni i odgovarati za ono šta su radili na ovome svijetu. Nakon ovoga uzvišeni Allah nam spominje i objašnjava konkretan primjer. Jer Islam je vjera praksi. Islam nikada nije bio u priči, a da dijela budu po strani. Jer se traži odmah uz vjerovanje da se pokaže i tvoje djelovanje. Dakle, i tvoj rad i uvijek je to jedno uz drugo. Amenu wa amiru saliha. Vjeruju i rade dobra djela. Što znači da ta dobra djela potvrđuju istinitost tog njihovog imana i toga vjerovanja. Toga što su govorili, a govori čovjek ono što mi je u srcu. Dakle, sve je to povezano. Ono što izlazi iz srca jednom mu'minu je i na jeziku, a ono što je na jeziku to je i u riječima, a ono što je a ono što je dakle na jeziku i u riječima to je u dijelima ljudskim, a ono što je u ljudskim djelima ispravno uzvišeni Allah prima i zato kaže ilaihi jesadul kelimu tayyib njemu se diže njemu se penje El kelimu tajivu, lijepa riječ. Bilo koja lijepa riječ, to jeste istinita riječ. Riječ je hadeta la ilaha illallah, riječ hapka istine, riječ upute napravi put, riječ pozivanja na dobro i odvraćanje od zla. Bilo kakva riječ. Ona riječ koja izlazi iz srca, koja je istinita i iskrena. Wal amelu salihu jerfeu, a i dobro djelo, to jeste sva dobra djela, jer njemu se dižu. Dakle, uzvišen je Allah rekao, a tako to i prihvata. I takav je život jednog mu'mina. Uzvišen je Allah nam kaže u tome jednom primjeru koji se desio se je kulu lekel muhallefune minal a'rabi govorit će ti beduini koji su izostali. Iz čega su izostali? Iz Hudejbije. Nisu išli na Hudejbiju sa Resulom sallallahu ve sellem Nisu se tu odazvali. Šegaletna emualuna wa ehluna. Zadržala su nas. Zabavila su nas Emualuna naša stada. To jeste naši imeci koje smo imali. Wa ehluna i naše porodice. To će se desiti kada? To će se desiti nakon povratka Resula sallallahu alaihi wasallam sa Hudejbije. Taj veliki ugovor koji je resula alaihi wasallam potpisao sa mušicima a poznato nam je da više nije borbe bilo između muslimana nakon, nakon Hendeka, bitke Ahzaba, kada su svi saveznici se udružili protiv muslimana, nakon toga više nije borbe bilo i znamo za dovu poznatog Ahzaba koji je rekao Allahu ako više neće biti borbe između nas i mušrika time sebe, sebi uzmi. I Allah ga je uzeo sebi i više borbe nije bilo između muslimana i mušlika nakon toga je bila Hudejbija, iza toga Feth Mekke, oslobođenje Mekke, onako kako je najbolje, a iza toga borba je bila za Hajbera, Hajber su držali židovi i tako dalje. Se je kulu, reći će ti, kazat će ti. I često se u Kur'anu spominje ovaj izraz se je kulu. Između ostalog, kaže kur'anski ajet, se je kulu govorit će oni bez pameti. Koji? Koji hoće da raspravljaju o Allahovom zakonu i njegovom propisu okretanja kible od Bejtul Makdisa do, prema Mekke, Sa je sufaha. Govoriti ti oni, kako se u nas kaže, kratke pameti ili bez pameti. Šta znači će ti? Nisu još govorili toga uzvišen je Allah obavještava o onome što će se desiti. Znači da je to jedna od mođiza, jedan od znakova poslanstva njegovog, da ga uzvišeni Allah obavještava o nečemu što će se desiti, ne o svemu, jer uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala jedini zna budućnost i šta će se unaprijed desiti. Zato koranski ajet od onih pet tajni koje niko ne zna osim Allah, kaže koju? وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ Gada. I nijedna osoba ne zna šta će sutra zaraditi. Niko. Dakle, Uzvišen je Allah, jedini zna ga i poznaje. Ali u ovome je obavijestio svoga Resula kao podršku njemu u tom teškom poslaničkom naporu. I zaista je čast bila toj generaciji ljudi koje je Allah uzvišen odabrao da budu pomagači. Ensarije, svi su oni pomagači Resula sallallahu alaihi wasallam. A tome je potrebna dava. Do današnjih dana i do kijametskog dana. Da ima one koji će stati uz nju. Pa je Isa ali selam, kada mu je došlo teško, rekao, men ensari ila Allah. Ko će mi pomoći u ime Allah? u pozivanju Allahu, ka Allahu i tako dalje. Pa su mu se odazvali Halel havarijun, havarijuni. Dakle, nekolicina njih samo koji su stali uz njega. Dakle, uvijek je bilo malo onih koji su bili spremni da stanu uz istinu, ali istina se ne mjeri i ne broji po brojnosti, mnogobrojnosti ili malobrojnosti njenih sjedbenika. Da su svi na istini, alhamdulillah. Da nije niko na istini, opet je istina istinom. Što znači istina se ne povodi za brojem i to ne ima glasanje. Da glasamo može li? Može ovo ili ono? Allaho zakon je već propisan. Znači hoće da nadglasaju Allaha ne To se ne može. Dakle, pojačanje, ojačanje Resula sallallahu alaihi ve sellem. S jedne strane u teškim događajima. Što znači jedno iskušenje. Tek što se završilo, naići ćeš na taj problem. Dolazit će ti ljudi koji će se pravdati ovim ili onim opravdanjima za svoje nepotpomaganje daveta, za svoje nepotpomaganje Allahove vjere, za svoje nepožrtvovanje na Allahovom putu. Zato što neće ništa svoje da pomjere u ime Allaha, da im se išta poremeti. Dolazi će ti da ti se pravdaju. Dakle, ojačava svoga Resula, obavještava ga o tome. A to je, rekli smo, ujedno i to je ujedno i mođiza. Kad Resul, ali i svojim sahabima prouči ovaj kuranski ajed i kaže im se je kulu lekel Reći će ti oni beduini koji su izostali iz toga pohoda. Govorit će ti. Znači da su jashabi pripremljeni. Znači da su oni imanom ojačani tako da im ta, kako se to zove, propaganda, dezinformacije, da im to ništa ne može nauditi. Što nam ukazuje i na naš slučaj. I sebe sada u to da uvrstimo. A to je da musliman učeći Kur'an e, i razmišljajući o njemu uzima stalno pouke. Da će uvijek biti takvi koji će pričati i pričati i uvijek pričati, ali ih na djelu ne ima. Na djelu se ne pokazuje. Njima je najvažnije kako će se opravdati. Kako će kod ljudi stati. A to šta će Allah reći, o tome i ne mislim zato mu'min iz ovih ajeta, iz jednog ajeta, iz jednog dijela ajeta, vidite koliko pouka može uzeti. Zato nam je naređeno razmišljanje o kuranskim ajetima. Zato nam je naređeno razumijevanje Allahovih poruka nama. Da ne budemo zavarani i prevareni. Jer danas na je cijeli sistemi rade jednostavno vidiš, zavadili muslimane i odmokije. Ili učinili da udare ovi protiv ovih. Zašto? Zato što se tu nije držalo Allahovi propis. Što se gledalo na propagandu, što se gledalo na dezinformacije i tako dalje. I to naišlo na plodno tlo u ljudskim dušama, to jeste na njihove strasti i onda je to dalo svoje ružne plodove. A to kod muslimana ne smije biti. Dakle, upozorava Resula sallallahu alaihi ve sellem uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala na takve. I kaže se je kulu leke govorit će tebi Allahov poslaniće. Govorit će tebi. Zaboravljaju da je on Allahov poslanik. Zaboravljaju da njemu vahi od Allaha tabaraka wa ta'ala dolazi. I da će biti otkriveni u tim svojim namjerama i u tome što neće ništa za ovu vjeru da radi. Se je kulu lekel muhallefun. Muhallefun u osnovi znači oni koji su izostali. To jeste oni koji su bili half, oni koji su bili iza, pozada. Neće nigdje da se pojavljuju sa ovom vjerom. Neće da se žrtvuju za nju. Neće da ulažu napor za nju. Neće nigdje da neće nigdje da se zamjeri ikomi. al Arabi, od beduina, ljudi koji su živjeli u, pustinji, dakle od plemena onih koji su živjeli oko Medine, šagaletna emualuna. Šta će oni u stvari govoriti? Govorit će nas su zabavili Imali smo posla pa nismo mogli s tobom doći i učestvovati. luna, naši imeci, wa ehluna, i naše porodice. Imao mi obaveze prema tome. Pa izvršavajući te obaveze nismo se mogli tebi odazvati. Allaho poslanić. Pa isto kao što neki danas kažu i rad je i badet. Kad radim ko da sam i u namazu. Hoće da kaže ne moram taj kad radim. Ne moram klanjati kad radim. A to nije to. A to nije ni u kom slučaju to. Dakle, to je samo opravdanje. Festagfir lena, pa zatraži oprosta za nas. Od koga? Od Allaha tabaraka wa ta'ala. Dakle, vidimo do koje mjere oni idu. Misle se predstaviti Resulu sallallahu alaihi wasallam da oni istighfar za njih čini kome? Onome koji poznaje ja'lamu sirra wa ahfa, sve tajne i ono još tajnovitije, iskrovitije. S Allahom se nije igrati. S Allahom se nije igrati. Kao oni isto tako, koji kažu mi smo na pravome putu, putu naših predaka, adetima koje smo naslijedili, mi smo na ovome, Allah to najbolje zna. Jeste da Allah najbolje zna. Da između toga ima ispravnih, a ima i neispravnih stvari. I onaj ko pokušava se Allahom zakloniti. Dakle, ko pokušava ljudima preko Allaha Đalešanuhu i preko Allahove vjere da se opravda za ono što nije mislio uraditi, Takvog će Allah Đelešanovu poniziti. I takve će Allah Đelešanovu još na ovome svijetu pokazati kakvi su oni. Dakle, neće moći tako stalno ostati. Pokazat će, se stanje i situacija takve. I zato uzvišeni Allah hoće iskrenost. Koja proizilazi iz samoga šahadata la ilaha illallah. Da je Allah najpreći. Zar se može porediti porodica i imetki i imeci sa Allahovom naredbom i odredbom i njegovim propisima? Jakulune bi elsinetihim ma lejsa fi kulubihim. Govore svojim jezicima, uzvišen Allah kaže, da bi otkrio to što oni kriju. Govore svojim jezicima ma lejsa fi kulubihim ono što nije u njihovim srcima. To ne misle. Niti je njima stalo do para istinski, niti je njima stalo do potpomaganja ove Allahove vjere, nego gledaju samo svoj interes, samo svoje lično, a vjera na stranu. Najvažniji cilj, svrha kojem se ide, to je dunjalu postao. To je ovaj svijet. A za Allahovu vjeru površno, povremeno, ako se stigne i tako dalje. Šegaletna emualuna wa ehluna. Zabavili su nas naši imeci i naše porodice. Mi imamo obaveze prema svojim porodicama. A u stvari ako pogledamo na takve, vidjet ćemo da oni ni svoje hakove u stvari nisu prema porodicama ispunili. Dakle, to su samo u stvari opravdanja. I onaj ko bude izbjegavao rad za ovu vjeru, prvo po ovoj vjeri, pa rad za ovu vjeru i žrtvovanje za ovu vjeru i ulaganje truda i napora i bude to izbjegavao i osjetio se neovisnim, takvog i za takvog se bojati da ga uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ne stavi na iskušenje. Pa da se o sebi zabavi. Pa da nema onda vremena za sebe I za svoje probleme. Zašto? Jer nije vodio brigu za Allahovom vjerom. Jer mu je to bilo po strani. A to Allah ne dozvoljava. Allah te hoće da si njegov rob. Allah te hoće da si iskren. A Allah te zna kakav si. I zato sa Allahom se ne može voditi dvostruka što kaže politika. I ovako ću i ovako ću. To kod Allaha ne pa. Ako i kod, kod ljudi može proći, jer smo ljudi, ne znamo. Tajne kod Allaha sigurno ne može. I zato od svojstava takvih jeste juhadi'un Allahe wallazina amenu. Oni pokušavaju, oni nastoje da prevare Allaha i mu'mine. A Kur'an kaže وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Oni samo sami sebe zavaravaju Dakle, šteta od takvog njihovog odnosa prema Allahovoj vjeri, prema Allahu prije svega, se vraća samima njima. Pa iz ovoga vidimo kako se ajet na ajet veže. Zar gore ne kaže, fe me nekete, fe innema jenku ala ne. Ko ne sjedne raditi po tom ugovoru, to jeste po šehadetu la ilaha illallah i predanosti Allahu te baraka wa ta'ala, takav je sebi našteti. I vidimo da je to u stvari tako. Da se tako vraća takvome. Kome je našteti? Samome sebi. Šta su izgubili? Podsjetimo se samo. Oni ashabi koji su hrlili, hitali, da dadnu svoje živote na Allahovom putu da se žrtvuju svojim imecima, da u svakome dobro učestvuju. Šta su izgubili? Kutarisali se Dunjaluka samo. I ovih njegovih okova. A čemu su išli Allahovom zadovoljstvu? I džennetu. Vječno i sreće i uživanju. Dakle, takav ništa neće izgubiti. bi ma fi Malo da zastanemo kod ovog kuranskog ajeta. I ovo kazujem da bismo uzeli iz ovoga pouku. Jer ovo je škola za sebi. Ovo je samo po sebi. I dercovi. I svaka kazivanje. I svaki postupak. Derc za sebi. Allah najbolje zna koliko će ko kim biti i dokle i koliki su čiji eđel. i zato se moramo naučiti razmišljati o Allahovoj knjizi. Razmišljati da upotrebimo ovu Allahovu blagodat razuma koja nije pomoćena drogama i alkoholom i ostalim stvarima koje Allah zabranio. Kaže uzvišeni يقولون bi ما ma Govore svojim jezicima ono što nije u njihovim srcima. Imate li kakvo pitanje u pogledu ovog ajeta? Je vam ovdje nešto neobično? Nešto malo čudno? U Kuranu ne ima ništa viška. Ni manjka. Ovdje se kaže je ne bi elcinetihim. Zar to nije samo po sebi čudno? Govore svojim jezicima. Zar čovjek može govoriti nečim drugim? Zar nije dovoljno reći govore ono što nije u njihovim srcima? Ovdje se kaže je kulune bi elcinetihim. Govore svojim jezicima. Zar može drugačije svima govoriti čovjek? Ovdje se kaže je kulune bi elsinetim, govore svojim jezicima. To jeste, taj govor ne ima nikakve potvrde u stvarnosti. Pa je to isprazni govor jezika i ništa više. Dakle, samo govor jezika koji uopšte nije povezan sa stvarnošću. Jedino se taj govor što ga govore i čime se pravdaju veže za njihove jezike. I ni za šta drugo. Što? Jer nije istina. Zato što ne ima svoje veze sa stvarnošću. Jedini izvor tog njihovog govora, tog njihov govora, tog njihovog govora jesu njihovi jezici. Nisu ni srca. Jakulune bi elsinetihim ma lejse fi kulubihim. Govore svojim jezicima ono što nije u, u njihovim srcima. A li da bude u stvarnosti? Nije sigurno. Dakle, pogledajmo, jedna kuranska riječ koliko nam dadne koristi i hajde. To znači riječi bez srca. Ništa od toga nema. A isto tako riječi bez dijela. Ništa od toga nema. Dakle, sve je to jedno uz drugo povezano i sve jedno drugo potvrđuje. Kul, reci im Allahov poslanić, Allahov hukom, Allahov sud. Femen jemliku lekum min Allahi šeja in arade bikum darren ev arade bikum nefa. I ovo je Allahov jedan zakon. A to znači, reci Allahov poslaniće. Ko može ili ko vlada nečim uz Allah ili ko vam može spriječiti ili vam nešto donijeti. In arade bikum barren, ako vam Allah tjedne nešto da vam se desi od onog što ne volite, ev arade bikum nefa, ili hoće neko korist da vam dadne. Ima li iko drugi učešća u tome? Ili da vam otkloni zlo, ili da vam donese dobro ili da vam umanji zlo ili da vam poveća dobro. Ko jedino svim tim vlada? Allah subhanahu wa ta'ala. Femen I to je od svojstava Allahovog rubovijeta. To jeste Allahove božanstvenosti i toga što je on neprikosnoveni gospodar. Što je u, u njegovoj ruci vlast nad svim, da ti štetu ili korist donese. I zato se obraća Allahu. I zato se na Allaha oslanja. I zato se Allah tabaraka wa ta'ala moli. Pa uzvišeni poučava svoga Resula da kaže takvima, a to i ostalima pouka. Femen liku lekum min Allahi šeja. Ko vam može šta donijeti? ne, kakvo učešće dati? mimo Allaha ili pored Allaha. In arade bikum darran, ako vam on hoće nauditi. Evo arade bikum nefa. Ili ako vam hoće kakvo dobro on učiniti. I ovo je jedna mudrost i mnoge mudrosti koje ne možemo ni popraviti. Pa na prvom mjestu kaže ako vam on hoće šta nauditi ili vam hoće kakvu korist donijeti. Kad poredimo ovo dvoje, šta je preče u pogledu nas? Jel preče da se zaštitiš zla koje ti može doći ili da ostvariš neku korist? U pogledu tebe šta ima prioritet? da se zaštiti na prvom mjestu. Jer džaba ti korist ako će ti zlo doći. Da se zaštiti zla pa makar koristi ne dobije. I zato je to na prvom mjestu. I rade bikom darren ako hoće čime da vam naudi, a rade bikom nefa ili hoće neku korist da vam darne. Pa na prvo mjesto stavlja ono što čovjek više voli i čega se boji što hoće od sebe da ostrani. Dakle, sva vlast je u Allahovoj ruci. Sva moć je kod Allaha. Što znači? Da to što su govorili, ta opravdanja, to nema svoje stvarnosti. Stvarnost je da oni nisu htjeli bojeći se. Neće, zato neće da se žrtvuju neće da učestvuju s bilo čim za Allahovu vjeru. Zašto? Zato što oni nisu čvrstog vjerovanja. Zato što su oni kolebljivi, zato što su oni povremeni, privremeni i površni, ako se mogu nazvat muslimanima. Dakle, boje se da ih kakvo zlo zadesi. U bilo čemu. Ako se kaže, hajde, Otvorene su džennetske kapije. Pa ko će na ih da uđe davanjem svoga života na Allahovom putu? Takvi se odazivaju. Ako se kaže ko će da učestvuje u ovome hajru ili u ovome hajru. Takvi će se odazvati. Do čim? oni koji nisu čvrstog ubjeđenja, oni kalkulišu, računaju, Boje se dunjalučke štete. Desilo se nešto u svijetu, skidaju imena muslimanska svrata. Da ih kakvo zlo ne zadesi. Boje se. Do te mjere. Majka zove čir u drugoj ili u trećoj državi. Ni pošto u džamiju ići. Nemoj. Nemoj. Ja, a gdje će ići? Ako neće u džamiju. Boji se. Zašto se boji? Boji se za dunjaluk, a ne za ahiret. Boji se ljudi, a ne Allaha. I tako to ide i tako ide. Kad te neko ne snimi, da te ko šta ne naruži, da ti ne prigovori, da, da papire ne izgubiš svoje, ti šta ne bude, bolje je po strani budi. To su te male kalkulacije niske koje šeitan ubacuje ne bili uspio u svojoj namjeri jer šeitan lovi u mutnom. Šeitan pokušava u takvim stvarima da ubaci. I zato mu'min u teškim situacijama, situacijama iskušenja i žrtvovanja, mu'minu rekli smo iman se povećava. Ledina kala lahumun nasu inna nase kad džema'u lekum fahšavu. To je ta propaganda bila. Oni kojima su ljudi rekli svijet se protiv vas nadigo, iskupio. Pa čuvajte ih se, bojte ih se. Šta su oni uradili? Wallahi nisu se zavukli u mišju rupu. Nisu skidali svoja imena s vrata. Nisu se njihove žene skidale. Ni muški je sakrivalo. Nego fezadehum imana. To im je povećalo njihov iman. Vakalu hasbun Allahu wa ni'mal vakir. I rekoše Allah nam je dovoljan. Dakle, takvima se poveća iman. Takvi još čvršći i bolji postanu kroz ta iskušenja tu iskra imana, onda se poveća. Dođim znači, kod mi jedno malo što je bilo, pitanje je da li išta ostane. Kod takvih iskušenja neće da se žrtvuju. Bojeći se, bojeći se žrtvovanje iskušenja, teškoća, štete koja ih može zadesiti. Kada je bila bitka na Uhudu, pa je Allah dao da uzme sebi 70 šehida. Tada su neki govorili لو أطاعونا ma kutilu. Da su nas poslušali, ne bi izginuli. A onda im uzvišeni Allah odgovara Kome je smrt propisana, ona će mu doći makar bio i kod svoje kuće. Dakle, u tome slučaju, وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَ Makar vi bili u tvrđavama zaštićeni, onima kojima se ne može prići, smrt će vam doći u ta mjesta. jer vam je eđel toliko propisan. I zato niti će tvoje bježanje od odgovornosti i, i požrtvovanja na Allahovom putu produžiti tvoj život, niti će tvoje žrtvovanje na Allahovom putu ga išta umanjiti. Eđeli su propisani i s time je završeno. I zato slabog su imana. Oni koji lete za dunjalukom, misleći da će ga na haram način uvećati. A on je propisan, na fakat je propisana koliko ćeš imati. Niti je možeš haramom uvećati, niti ćeš je halalom umanjiti. Wallahi je to kod Allaha tako. Drži se Allahovi propisa. Onoliko koliko ti je propisano, toliko će ti sigurno doći. I zato oni koji su bili najčvršćeg imana i najjače u Allaha vjerovali. Jel tako? Jes. Evo Bekr, sav svoj metak donesi. Kako to? E to kako. To je kako. Kako je njegovo vjerovanje, tako je njegovo odazivanje. Šta si ostavio? Svoje porodice Allaha i njegovog nesuha. Zato što je to sitku telekul. Istina, zato što je to iskreni telekul na Allah, oslanjanje na Allaha, Zato što je to vjerovanje Allahu. Zna da Allah što mu je propisao, to će mu doći. I ostavio sebi za ahiret. Takav se ne boji. Takav vjeruje Resulu koji mu kaže ma neka sa malom sadaka. I metak se ne umanjuje od sadake. Materialisti, dunjaručari ne vjeruju u to. Kako ne umanjuje? Sad imao deset, sad imam pet. Ne, imam više deset. Ne, to pet je bolje nego ono deset. Ili je veći bereket u njima će biti nego ono deset. Ili će ti Allah to nadomjestiti nekim što ti je neuporedivo bolje. To je to vjerovanje. To je to da, vjeruješ onome što se kaže. Vjeruješ Allaha i njemu vjeruješ. Tako iskreni momini radi. I uzvišeni Allah takvima kaže u kuntum fi bujutikum Reci im kada biste vi bili u svojim kućama i da niste izašli na ugod u borbu na Allahovom putu le bereze izašli bi zasigurno oni kutiba alejhimul katlu ila medađi'ihim kojima je određeno da će dati svoje živote došli bi na mjesta svoje pogibije. Dakle, da ste svi ostali, izašli bi sigurno oni kojima je smrt Moraš doći na mjesto svoga eđela. I to je velika jedna Allahova tajna. To je velika jedna Allahova tajna. Da moraš doći na mjesto eđela. Kada ti je i gdje ti je propisan. I od toga pobjeći ne možeš. I zato u ovih pet tajni koje smo spomenuli, koje je samo kod Allaha tabaraka wa ta'ala, kaže وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتِ I niko ne zna u kojoj zemlji će umrijeti. Ne misli se na ove zemlje države i to. To je sad ima, sad ne. To je prolazno, kratko tamo. Ajmo, šta je 50-100 godina u istoriji i tako dalje, ništa to ne znači. Kad ne znaš gdje ćeš umrijeti, kako možeš znati kada ćeš umrijeti? Kada ćeš umrijeti, pogotovo ne možeš znati. Kada ćeš doći eđa. I ovo bi čovjek rekao da može nekako sebi prirediti. Živjet ću u tome mjestu da bi to i um- da bi tu i preselio. Valah, gdje ti je određeno, dođe ti selep da odeš na to mjesto da ti tu melek dušu uzme. I niko ne zna bi eji ardin temutu koje zemlji će umrijeti je na hadis Resula s.a.v. u kojem je, on kaže ko može men istata'a en jemute fil medineti fel jemut ko je u mogućnosti da umre u Medini neka umre u njoj fe inni ešfa'u li men jemutu fil Medine jer ću ja šefa'at činiti onome ko umre u Medini ko predseli na ahiretu Medini i možeš otići. I tamo živjeti. Ali ako ti nije određeno tamo da preseliš, neće sigurno tamo preseliti. Ovaj hadis znači uzmiti uzroke. Da živiš tamo. Potrudi se da, da to ostvariš. A hoće li to biti to? To Allah daje. Oma tedri nefsu bije i zato jedan mu'min je iskrenog teokuna na Allah. Iskrenog uslanjanja na svoga rabba, na svoga gospodara. Bel kan Allahu bima ta'maluna habib. Već Allah odavno, od davnina, zna ili dobro je obaviješten o onome što vi radite. Bima o svemu što vi radite. O malome i o velikome. I kada dođe čovjek na sudnji dan, onda će reći mali hazel kitab. Šta li je ovoj knjizi? La yugadiru sagiraten, wala kebiraten, illa ahsata. Nije propustila ni ništa najmanje, ni ništa najveće, a da sve to nije pobilježila. Reklo bi se za nas sitnica, jer Ništa propustilo nije. A da to nije zapisano. Čudit će se čovjek. Bima ta meluna. habira. U pogledu svega onoga dobro je obavješten što ste vi radili. Drugim riječima, pravdali se ili nepravdali? Ima Allah. Allah zna. Allah vidi. Allahu se pobjeći ne može. Allahu se sakrit ne može. Allah sve zna tajni i zato mu'min je iskren sa Allahom. I iskren sa mu'minima. I radi za u Allahovu vjeru i po Allahovoj vjeri. I ne traži sebi olakšice i način da se izvuče. Jer na svoju štetu to čini i radi. <clears throat> Belvanentu. Sad dolazi drugi tefsir ovoga ajeta. Prvi tefsir je bio hoće da se zaštite od bilo čega neugodnog što im se može slučajno desiti. Bel vanentum, čak ste mislili, elem elenjen kalibar resulu, da se Allahov poslanik, wal mu'minuna ila ehlihim ebeda, i vjernici, nikada neće vratiti porodica na svojim. Mislili ste da oni idu u propast. Mislili ste da, da im je to kraj. Bel već ste mislili ovdje mislili znači vi ste na osnovu toga što ste sebi pretpostavili radili jer ste ubjeđeni bili da će se to tako desiti. A to je uzimali ste ove materialističke proračune. Šta može ta skupina mu'mina šta mogu oni uraditi protiv tolikih mušlika? <clears throat> Pa ste mislili, bili ubijeđeni, ellenjen kalibar rasulu, da se nikada Allahov Resul, wal mu'minune i mu'mini, neće vratiti ila ehlihim, porodicama svojim. Pa niste htjeli učestovati sa njima. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ i takav vaš postupak vam je uljepšan u vašim srcima. To jeste u osnovi, zbog toga vi ne osjećate kajanje, ne osjećate da ste pogriješili, nego vam se to učinilo lijepim, a to je u biti ružno. Zato mu'min čini dovu Allahu tebareke wa ta'ala i kaže Habib ilajna iman Allahu omili nam Daj nam dragim da nam bude iman. وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا I uljepšaj nam ga, ukrasi nam ga u našim srcima. On je u osnovi lijep i ukrašen, a ljepše ne može biti. Šta ga mi više ne možemo uljepšati i ukrasiti. Ali da on bude lijep u našim srcima, nama omiljen i drag. To je to. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ i uljepšano vam je to bilo u vašim srcima. Kojim je to uljepšao, ja vam postavljam sad pitanje. Kojim je uljepšao taj munker i tu nevaljalštinu koju su prvo vjerovali i u nju bili ubijeđeni, a nakon toga potom je postupili. I pazite šta ćete odgovoriti. Kojim je to uljepšao? Pazite. Zar se možete u tome razilaziti? I to razilaženje skroz dvije suprotnosti. Odgovor je sljedeći. A prvo recite za ono što ne znate je Nesumnjivo da je Allah Đelešanu stvoritelj svega. I ne ima dvojice stvoritelja. Allahu haliku kulli šeji. Ne dajte se zavariti. Allah je stvoritelj čega? svega. I što i što ne znaš. Sve stvoreno Allah je stvorio. I zato u širk se ubraja. Širk onih koji pripisuju stvaranje dobra Allahu, a stvaranje zla šeitanu. Pa, pa time, kako nisu ni svjesni, govore da su dvojica stvoritelja. Ne U drugom obliku pripisuju kao što su bili međusije dobro svjetlosti, a loše tami i tako dalje. Allah je stvoritelj svega. I zato na drugom mjestu ali Kerim Allah kaže šta? Wallahu halakakum Allah je vas stvorio. Wa ma ta'malun i ono što radite. Djela koja mi radimo Allah je stvorio. Sve je to stvoreno od Allaha tabaraka wa ta'ala. Zar ne učimo u suri koju? El felak. Kul e'udhu bi el felak. Reci utječem se gospodaru čega? Svitanja zori. Min šerri Mahala. Od zla koje je stvorio. Allah je stvorio i, i Allah je sve stvorio. I on je jedan jedini stvoritelj svega. Ali u biti, jel uzvišen je Allah voli šarf? Jel traži šarf? Jel naređuje šarf? ništa od toga. Nego ga stvara i daje. Stvorio je i šeitana prokletu, koji je sušto zlo. I svakoga možeš pozivati u Allahovu vjeru. Samo jednog ne možeš. A to je bliz. Šeitana ne možeš pozivati u Allahovu vjeru. Jer za njega nema nade. Sušto zlo ko što su suprotnost potpuna, sušto dobro melek. On je sušto zlo. Nikakva hajra nema. Ako te navede na hajra, znaj da te je to naveo na to da bi te spriječio od većeg hajra. Ali nije zbog onog hajra da uradiš. Nego da te umete u većem hajru. I u nečem bolje, A to opet na kraju nije hajr zato što nije htio hajr da uradiš sam po sebi, nego da te spriječi od, većeg hajra. Pa je želio zlo, pa je to u biti opet zlo. Da se vratimo na ovo pitanje. Šeitan uljepšava i radi. Zato Kur'an o tome govori, spominje njegove riječi, gdje kaže ali ne lahum Sigurno ću im uljepšati, ukražiti na zemlji uljepšavati, zavoditi ih, da budu zadivljeni ovo svjetskim ljepotama, wala ughwiyannahum ajma'in. I zasigurno ću ih sve na krivi put odvesti. Illa ibadek osim tvojih robova. Minhum, među njima od njih, između njih. Šta znači između njih? Kad imaš robu, pa biraš, hoću ovu, hoću onu. Znači puno ili malo ih je? Malo. I to ne malo, nego vrlo malo. I to malo od hiljade i jedan znači. Minuhum to znači minuhum. U ovome ajetu. El muhlasin. To je tajna toga iskrenih tvojih robova koje si ti sebi odabrao i sebi posvetio. Samo iskreni će biti spašen. Čvrsti u Allahovo vjeri. Ne polovični površin nikako. Ne može, nije dovoljno. Po drugome sahih mutevatir kirajetu el muhlisin onih koji su sebe tebi predali. A to ide jedno uz drugo. Oni sebe tebi predali i svoje pitanje pred tebe iznijeli i na tebe se Allahu oslonili, pa si ih ti prihvatio i iskrenim učinio i od šeitanskih sletki i zamki sačuo. Šeitan zavodi. Poziva. I on nema više vlasti od toga. Zato znamo s kuranskih hajta kako nam se opisuje da će šeitan u latri, vatri lemna kuzijel amr. Nakon što bude već presuđeno među ljudima i džinima, reći ljudima illa en feste festeđebtum. Vama kane li Ja nikakve vlasti nad vama nisam imao. Ila en osim samo što sam vas pozvao. džeptom li, pa ste mi se odmah odazvali, pohrlili. Ne kaže se eđeptom, odazvali kako mi kažemo u našem jeziku. Nego iste džeptom, znači odjednom svi ste pohrlili da mi se odazovete. Pa zar nije tako? Oglasi za koncert, ćeš koliko god ali ima i Allahovih pobožnih robova, I jedan je vrijedniji od, ne može se ni porediti. Dakle, to je to pitanje. Šeitan poziva u svoje. A kako onda vidimo neke da je šeitan potpuno njima obvladao? E to je već notorno. Ili bolest koja je uzela malo, Hronično postala. Šta to znači? Otvorili šeitanu vrata. Umjesto Allahu da postanu predani, pa da ih sačuva šeitana, oni postali šeitanu predani. A onda i šeitan iskoristio. Vidio da može, uhvatio fursat, da može njima vlada. Jednom ih zovno, hodi vamo. On i hoće i neće, ali se odazvao. Drugi put više se nije kolebo. A treći put šeitan mu samo namigne eto I onda on druge poziva. Postane šeitanov sluga. Dakle, vidio šeitan da mu uspijeva kod takvoga i onda mu Allah nad takvima dao vlast. U osnovi nema vlast. Dakle, ovaj mu sam sebe prepustio. Dakle, iskreni mu'min je sačuvan. Šeitan poziva ako mu se ovaj odazve, odazove, šta se onda dešava? Sve biva Allahovim kadaom i kaderom, Allahovom odredbom. I ništa se na zemaljskoj kugli, Kuli u kozmosu ne može desiti bez Allahove odredbe. Bilo najbolja ili najgora dijela. Zar uzvišen je Allah ne kaže o najgorim dijelima, od kojih je sihr. Zar ne kaže o njemu وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِذْنِ Oni njime, to jeste tim sihrom, i kufrom Allahu tabaraka wa ta'ala nikome nauditi ne mogu illa bi iznilla osim Allahovom dozvolom. Ništa se ne može desiti bez Allahove odredbe. Bilo hajr, bilo šar. Nikakav događaj. A to što on ne izum da se to dozvoli, da se to desi, to ne znači da je on time zadovoljan. Allah nekada odredi i ono što, što ne voli. Ali, to je iskušenje. U tome slučaju, kada se ovaj odazvao šeitanu, koji ga je pozvao na zlo i uljepšao mu dunjaluk, onda je Allah taj koji je odredio da mu, da mu ta loša djela postanu dragim Je vam ovo jasno? Dakle, Allah je stvoritelj svega, ali na nekim osnovama i jasnim principima koje Allah najbolje zna. Dakle, ti kada si krenuo pravim putem i moliš Allaha za uputu, to je uputa. Allah te upućuje. Prvo te Allah pozove. I to je hidajet i uputa Allahovih poslanika. Oni pozivaju. Oni pozivaju. Lejse alejke hudahom. Ti ih Allahov poslaniće ne možeš uputiti na pravi put. To je Allahov. Walakin Allahe jehdi men već Allah upućuje, ne miješa koga hoće. Koga vidi da, da se odaziva, koga vidi da u njemu ima hajra, takvog će Allah uputiti. A u drugome ajetu, kaže uzvišenje Allah, svome Resulu, ali i sato nam, va inneke le tehdi ila Ti, Allaho poslaniće, ukazuješ na pravi put. Dakle, pokazuješ im, ovo je pravi put. Pozivaš ih. Ko se odazove tome i moli Allaha za uputu, Allah će takvoga uputiti. Konačna odluka je kod Allaha. I na drugoj strani isto tako. Šeitan pozove svoje. Komu se odazove, takvog Allah dadne da ide krivim putem. Jehdi men ješa, judillo men ješa. Upućuje koga hoće pravim putem, da je da ide krivim putem, onaj koga on odredi da ide krivim putem. Da ide zabludu. Dakle, sve to Allahova odredba na osnovu onoga za šta je ko. tam poziva i uljepšava, a iz druge strane imaju oni koji u hajr pozivaju. Pa ko se kome odazove, toga Allah tim putem upočuje. Bilo pravim, bilo krivim putem. Dakle, Nadam se da je ovo pitanje postalo jasno i shvaćeno, što je vrlo važno pitanje od, pitanja temelja imana, kada i kadara. Da Allah upućuje i da Allah daje da neko bude u zabludi samim tim, čemu se ko odazove, onda Allah dade da takav ide krivim putem i da mu to bude ili hajr ili onom drugome šarom i to vam je uljepšano u vašim srcima. I zato ovaj ajet i ovaj dio ajeta čovjeka i obraduje i rastuži. Obraduje onoga ko radi hajr, da, da mu Allah taj hajr uveća i uljepša, pa da ga još više i bolje radi. A zastraši onoga koji je počeo grijeh činiti, koji je počeo suprotno raditi Allahovim propisima, bojat se da takvome ti grijesi ne budu uljepšani, pa da to bude krivim njegovim putem. <clears throat> Ovo je još gore od samoga griha, neka znate. Grije kao jeste nevaljalština. Ali ako ti u srcu on bude uljepšan, omiljen i drag, onda je to jedan veliki musibe, to je gore od toga grija. I zato se boj toga. Približavaš se opasnosti. Ti imaš na putu znakom. Znak opasnosti. Smanji brzinu. Pazi, mokar kolovoz. Put, recimo. I tako dalje. Cesta. Naučili se na sa kakvim riječima. Mokra cesta, put. Zašto? Da bi se sačuvao opasnost. Ti dok se približavaš grijehu, a kamoli kad radiš grijeh, ti su duploj opasnosti. Prva opasnost što se udajavaš od Allaha. Njegove zaštite. I približavaš se šeitanu. I njegovom šerbu. I daje šeitanu veću mogućnost da radi nad tobom. To je jedna velika opasnost. I drugo, još gore od toga jeste bojat se da ti taj šer i taj grijeh ne uđe u srce. Da srce od njega ne pocrni. Da ti ne postane omiljeno. Da ne postaneš robom toga grija i griješenja što će prouzrokovati druge mnogobrojne grijehe. I od toga je kuranski ajet bela men kesebe se eten. Ne, nije kao što ljudi govore, već onaj ko zaradi neki grijeh وَأَحَاطَتْ بِهِ I taj grijeh ga cjelokupnog prekrije. nar. To su lije. Ko se preda tome grijehu. Kome je taj grijeh? Šta? Uđe u krv, uđe u srce. Ovlada njime ne uzobrla. je velika opasnost. Opasnije nego da se igra sa mikrobima koji nose zarazne bolesti. Vrlo opasno. I zato posljedice koje proizilaze iz grijeha su gore nego sam grijeh. I toga čovjek mora da bude svjestan i da se čuva toga. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ I ovdje se kaže i uljepšano vam je to u vašim srcima. Ko je to učinio? Kao kaznu njima uzvišeni Allah. Zašto? Zato što su se odazvali kome? Šeitanu prokletome. I ovdje se kaže u pasiv, pasivnom obliku. To jeste zujine. Ne kaže se ko je uljepšao. Allah šeitan ih pozvao i uljepšavao im, a ko je učinio da im to legne, prilegne na srce, da im uđe u srce? Ko? To je Allah te Šeitan im uljepšavao, radio oko njih, oni kada su mu se odazvali, Allah dao da to njihova srca primi. I zato, isto tako, kazivanje u Benu Israilu, kaže se Wa ušribu fi bi kufrihim. I u svoja srca su upili. Šta znači upiti? Neko ko je žedan. Jedva čeka se napije vode da, da utoli svoju žeć. Žudi za neći, Va ušribu i upili su, kao što spužva upije suha, vodu. Fi u svoja srca. Eđer, to zlatno tele, zlato to koje su počeli da obožavaju. Bi kufrihim, zbog čega? Uzrok je bio taj njihov kufr. Ušlo u njihova I zato mu'min nastoji da čisti svoje srce. I da ne dozvoli grijesima da preovladaju. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ A to jedno uz drugo ide. I loše ste pomišljali. Pomišljali ste ono najgore. I takvi najgore misle o Allahu te barake wa ta'ala. upravo u iskušenjima. Takvima šeitan dođe i poziva ih, a oni mu se odazivaju. Zašto to Allah meni dade? Šta sam to ja Allahu skrivio? Što nije nekome drugome? I tako dalje, i tako dalje. A mu'min sebe dovede na takav stepen. I kada mu se desi nešto što mu nije drago, on opet kaže, Elhamdu. Allahu. Možda je to čišćenje od prijeha. Možda je to zamjena za nešto veće. Što mi se trebalo desiti? U svakom slučaju mu'min zna da šerra za njega nije. Šer može biti samo u kršenju Allahovih propisa. A iskušenje kao iskušenje, cjelokupni ovaj život jeste iskušenje. I zato pravi mu'min ne može se radovati iz srca ovome svijetu. Ne može se radovati ovome svijetu i zadovoljan biti i sretan u tome smislu da da ne ima briga i da mu je sve u redu. I zato bi Resul Ali Salam govorio da znate vi ono što ja znam لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Malo biste se smijali, a puno biste plakali. Da znate suštinu i bit. Nego čovjek došao na ovaj svijet, pokazale mu se njegove ljepote i on sav sretan i radostan igra i skače. Misli sve to radi tebe napravljeno. A čime si ti to Allaha zadužio neuzobilo? Šta li si ti to mogao uraditi? Ničim ne možeš Allaha zadužiti. Nego moraš biti svjestan da je to kuća prolazna i kuća ispita i iskušenja. Zato pazi, ako si jedan korak ispravno učinio, nemoj biti siguran da ćeš i drugi. Jer imaš uvijek uza se onoga ko te nazlo navraća. Onoga kome nije drago da dobro činiš. I zato se dobro čuva i pazi. Ne smiješ u gafletu biti u nemaru. U avalentom I lošali ste o Allahu mislili i o vjeri i o svemu وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا I bili ste narod koji je iskvaren. Narod koji ne prima pouke. Resul Allahov među njima, a među njima ima oni koji neće da vjeruju. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ I zaključak ovoga jeste i onaj ko ne bude vjerovao Allaha i njegovog Resula. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, To je šahadet. Sa svim pravima i obavezama šahadeta. Fe inna e'atedna lil kafirine sa'ira. Onda smo mi pripremili onima koji ne vjeruju sa'ira. To jeste razbuktalu vatru. Pa kao oganj pripremio za takvi Allah. Jer drugima više ništa. Jer njima drugo ništa više ne koristi. Dakle, iz ovoga uzimamo jednu veliku pouku. Jedan veliki zaključak. Da sva ljudska djela proizilaze iz njegovog vjerovanja i ubjeđenja. Da čovjek je obavezan Allahu da se preda i počini da svoje pitanje Allahu preda, da se na Allaha osloni, da radi po Allahovim propisima i slijedi njegovog Resula sallallahu alaihi Da ne žali na Allahovom putu raditi. Da ne žali na Allahovom putu se potruditi i žrtovati. Da nastoji i hita dobiti Allahovo zadovoljstvo. A nikako da izbjegava obaveze i hajr u kome su već ga drugi pretekli. A oni koji ne budu tako radili, takvi su sami sebi našteti. Takvi u stvari loše o Allahu misli. Takvima je u njihovim srcima zlo uljepšano. Takvi misle da će muhmine zlo zadesiti. Iako znaju da je ono na čemu su iskreni mu'mini, hak, da je istina, oni se boje biti uz njih. Loše misle o Allahu i njegovoj vjeri i loše misle o mu'minima. I sami su sebi naštiti. Jer takvi i da stanu uz mu'mine, šta bi bilo? Ništa im ne bi pomogli i ništa ne bi im povećali osim nesigurnost, osim što bi im bili na teretu i našteti. I zato ovo nije pitanje količine i kvantiteta, već kvaliteta. Jedan je vrijedni neograničenog broja onih koji ne imaju tog ubjeđenja i te opredjeljenosti koje je takav jedan iskreni mu'min koji je uvijek na dobitku i koji ispravno prolazi kroz ovaj svijet iskušenja i stalnih ispita do Allaha tabaraka wa ta'ala šala do Allahovog zadovoljstva i njegovog dženneta. Molim Allaha tabaraka ta'ala da nas pomogne na tome putu, da nas učvrsti i danas.